Die stem wat met mij gepraat heeft, het duidelijk gezegd: staan op, mens. Ik wil voor jou iets zeggen. Toen ik die stem hoor, het dit gevoel of ik graag opgeruik word. Ik heb besef dat dit die geest van die Heere was wat oor mij gekomen het. Ik heb kracht gekry om recht op voor die troon te gaan staan. Toen heb ik goed naar die Heere sy stem geluister. Hij het gezegd: mens, ik stier je naar die nasie, naar Israël toe dit is een nasie wat aanhoudend teen my in opstand kom. Hulle opa grukkies en opa's het van die begin af al teen my in opstand gekom. En vandaag is die volk Israël steeds in opstand teen mij. Hulle is vreselijk moedswillig, die mensen na wie toe ek jou stuur. Hulle doen niet wat ik voor hulle sê nie, en hulle is hardkoppig, hulle hoor nie as ek met hulle praat nie. Ek gee hier die opdracht, je moet precies voor hulle gaan sê wat ik, die Heere hulle God, voor jou sê om voor hulle te gaan vertellen. Je moet vir hulle gaan sê, dit is wat die Heere sê wat oor alles regeer. Je moet met hulle praat, of hulle nou luister en of hulle nie luister nie. Want onthou, hulle is een klomp rebelle wat die hele tijd teen my in opstand is. Als hulle na jou geluister het, sal hulle tenminste weet dat daar iemand onder hulle was wat gepreek het oor wat die Heere wil en hulle moet doen. Mens, je mag niet bang wees vir die mense vir wie jy die boodskap bring nie. Je mag jou ook niet steer aan wat hulle dalk oor jou boodskap te sê het nie. Selfs al dreig hulle jou en voel dit of hulle beledigings jou soos een skerp dooringeining of giftige skerp hyene steek, moet jy regop tussen hierdie klomp mensen gaan staan en hardop alles uitroep wat ik voor jou sê. Moet nie dat hulle jou die skrik op je lijf jaag nie, onthou heel tyd toe hulle van die begin af tot nou toe teen my in opstand was. Je werk is om alles wat ik voor jou sê precies so vir hulle te sê, of hulle hulle daaraan steer of nie. Onthou dat hulle klomperbelle is, hulle sal verseker nie na jou luister nie, en jy moet mooi luister na wat ek nou vir jou gaan sê. Pas op dat jy nie ook teen my in opstand begin kom soos hierdie volk nie. Pas op dat jy nie ook later een rebel word soos die mensen vir wie jy my boodskap moet gaan verkondig nie. Maak nou op jou mond, ik wil voor jou iets gee wat je moet eet. 9 tot 10, ik heb toe aangezien wat naar mij uitgesteek wordt. Die hand het de boek vastgehou, die boek was op die voorblad en die achterblad, en aan al die kanten volgeskryf met iets. Ik het stip naar die boek gekyk en probeer lees wat daarop geskryf staan. Ik sien toe dit is liedere wat baie hartseer mense sing, mense wat treer oor die dood van iemand vir wie hulle baie lief was. Daar was ook liedere wat mensen bij die graaf sing as hulle iemand begrawe wat baie nabij aan hulle was.